بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك ميخاد نيكوكار باشه اون امام میخواد نيكوكار نباشه جهاد و جنگ پشت سر امرای خودمون فرض واجبه و ترک نمیشه و قسمت الفی و اقامت الحدود الى الائمه ماض اجرای حدود اجرای قصاص تقسیم فی و غنایم برمیگرده به ائمه مسلمانان امام مسلمانان حکم میکنه در اون کسی از ما اجازه نداره دست دزدی دزدی اومد خونه شد دزدی دستشو قد بکنه این اتفاق اهل سنت اعتقاد اهل سنت کسی اجازه نداره اجرای حدود بکنه مگر با رجوع به ولی امر ولی امری داشته باشه رجوع بکنه با اون لیس لاحد ان یطعن علیهم ولا ينازعهم کسی هم اجازه طعن در حکام نداره اجازه شوروندن بر علیه اونها نداره هرچند گناه مرتکب شدن دچار فسق شدن حق خروج بر علیه اونها و تشویق به خروج بر علیه اونها نداریم ليس لأحد أن يفعل شراء از يا أبو محمد فالمدير رسول الله اذا اردت النصيحه لذي سلطان فلا تبده نصيحتي داشتي على نيش نكون بعد میگه رسول الله دستش رو بگیر داري یک نصيحتش بكون نصيحت نصیحت سره نه اینکه نصیحت بیاد علنی باشه و این کار علنی باشه و مردم را به شورش فرا بخونیم رسول الله صحابه هم میگن بایعنا رسول الله صلی الله علیه و على السمع والطاعه في العسر واليوس والمنشط والمكرح با رسول الله بیعت کردیم سمع و طاعت در خوشی و ناخوشی در بدی و خوبی و الا ننازع الامر اهله منازعه نکنیم خودمون رو برتر از اونها ندونیم و این بغوا علینا هرچند که بغی بکنن هرچند که به ما ظلم بکنن و ان نقول نقول بیعت رسول الله این حدیث متفق علیه که حدیث عباد بن ثابت که میگه بایعنا رسول الله و این بغوا رسول الله بهشون بیعت میگرفت با این حرفا بیعت بکنید روی سمع طاعت هرچند بر شما بغی بکنن ظلمتون بکنن و ان نقول بالحق حيث ما كان حق را بگیم حق مقیده کجا بگیم جاش اذا اردت نصیحه اگر برای سلطانه پیش سلطان نه پشت سر سلطان و ان نقول بالحق حيث ما كان لا نخاف في الله لومه لائم از کسی جز خدا نترسیم حق را بگیم ولی جاش نه با شورندن نه با قیام قیام قولی و قیام عملی ولا ينازعهم منازعه هم نکنه و دفع الصدقات الیهم جائزه نافذه من دفع إليهم اجزأت عنه برا كان او فاجرا دفع صدقات زکات اگر مامورین رو مشخص کرد برای زکات گرفتن وظیفمونه که زکات به اون امام بدیم میخواد خوب باشه یا میخواد بد باشه میخواد متقی باشه متقی نباشه نمازم باید پشت سرشون بکنیم چنانچه رسول الله صلی الله علیه و توصيه کردن امام ابن ابي العز حنفی در شرح طهابی میگه وقد دلت نصوص الكتاب والسنه واجماع سلف الامه ان ولي الامر وامام الصلاه والحاكم وامير الحرب وعامل الصدقه يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد الاشتباه بعد میاد استدلال ممكن به حديث رسول الله يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم نماز براتون يكونن شما وظیفتون پشت سرشون نماز بخونید وإن اخطأوا فلكم عليهم أجر اشتباه كردن أجر اشتباه كردن اجتهاد كردن اشتباه كردن بر خود بر عليه خودشون و برای شما نماز محسوب میشه و جای دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان سيكون عليكم مرا يؤخرون الصلاه فادوا الصلاه في وقتها ثم ادوها معهم ای می شاد بیان نماز رو به تاخیر ظهر در وقت عصر بخونن شما نماز سر وقتش بخونید با اونها هم بخونید فانها لكم نافله برای شما نافله حساب میشه نافید در امر نمازه و امام احمد میگه ترک نماز کفر اگر وقت ظهر را تأخیر انداخت به وقت عصر ولی با این وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر نماز را هم به تاخیر انداختن و خارج از وقتش خوندن تو در وقت خودش بخون نکن فعل کفره از نظر امام احمد هم کفر اکبره ولی که با این وجود نماز خودت را بخون با اونها هم بخون و این اخطأوا فلکم و علیهم گناهشون به گردن خودشون تو وظیفت این گناهه تو وظیفت وظیفت چیه سمع و طاعت کردن اطاعت کردن از اون امام بخاطر همین گفتم من قبلا اشاره کرده امام احمد میگفت کسی که بگه قرآن مخلوقه کافره مطلقش ولی که حاکم ولی که مأمون و معتصم و واثق را تکفیر نمیکنه هرچند قائل به چی بودن قائل به خلق قرآن بوده و امام احمد رو شلاق زدن که قرآن مخلوقه ولی با این وجود امام احمد دست از ساعت اومدن گفتن نگاه کن این کف داره میگه این علما رو داره میکشه ظلم دیگه بالاتر از این از امام احمد گفت اصلا دست بکشید این حرفا رو نزنید نمیدونم نصیحتشو میکرد نصیحت امام احمد اگر وقت من میخونم چون نصیحت امام احمد هم طولانیه همه را ساکت میکرد همه را سرد میکرد در اینکه قیام بر و شورش بر علیه اون حکام نشه هرچند قائل به کفر بودن چون فرق بین اطلاق و تعین عذر به جهل ما داریم بله فعل کفر ولی فاعل قرار نیست که کافر بشه چون شاید جاهل نمیدونه مثل گفتم اون شخصی که شدت قبولی اشتباه کرد مثل حاتم بن که اشتباه کرد قرائن دلالت بر این میداد که دلالت بر این میداد که نفاق اکبره امام شافعی هم میگه قرائن دلالت بر این میده که عملش بر علیه اسلام بود قرائن دلالت بر این میداد که بر علیه مسلمانان اومد نامه نوشت مشرکین که رسول میخواد حمله بر بشه بر شما بر علیه مسلمانان نوشت کمک گرفت از مشرکین قریش برای چی برای نجات خانوادهش بعد عمر بن خطاب میگه دعنی رسول اضرب عنق بذار گردنش بزن میگه رسول نه بزن خودش حرفشو بزنه امام شافعی رحمه الله میگه رسول بهش اجازه داد حرف خودش رو چون شاید عذری داشته باشه هر چند که میگه عذرش شاید زشت باشه امام شافعی رحمه الله میگه و زشتر از اونم احتمال داشته باشه ولی که چون احتمال داره به خاطر دنیا انجام داده نه به خاطر بحث دینی نه به خاطر دین فروشی دین فروشی نبود خودش اومد گفت یا رسول الله شما همه خانواده و کس و کار داشتید من کس و کاری اونجا نداشتم ترسیدم مال و دار و ندارم و خانوادم اونجا زیر پا حالا ورده بشن حق حقوقشون پایمال بشه خواستم خانوادم رو نجات بدم خانوادم کسی نداشتن هدف هدفم دنیا بوده خودش هدف مشخص میکنه امام شافعی میگه میگه این عذر زشتیه نفاقه عذر زشتیه ولی با این وجود رسول الله صلی الله علیه و عذرش رو پذیرفت و غیر ممکنه که اینجا عذرش در مقابل کفر اکبر باشه چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل حاطب چی گفت گفت یا عمر وما ادراک لعل الله اطلع على قلوب اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم ای عمر از کجا میدیم خدا نگاه اهل بد کرد به خاطر اون عملشون گفت برید گناهانتون همه بخشیده اگر اینجا کفر اکبر بود هیچ وقت بخشش در مقابل کفر اکبر واقع نمیشد پس حاتم بعد حاتم اینجا دچار نفاق عملی شده بود دچار گناه کبیره شده بود به خاطر همین رسول او را بخشید و عذرش پذیرفت به خاطر دنیا قرار بر این نیست که کسی از مشرکی کمک میگیره کسی بر علیه مسلمانان قیام میکنه قرار بر این نیست که چی قرائن بگیم دلالت میده که چی قرائن بگیم دلالت میده که این کفرش کفر اکبره و نفاقش نفاق اکبره اسلام رو دوست داره و بر علیه اسلام خودش حاطب چی گو یا رسول ما فعلتو ردتا عن الاسلام من نه به خاطر ردت نه به خاطر رضایت بر کفر این کار انجام دادم بحث دنیاست کسی نداشتم کسی کاری اونجا نداشتم پس بحث بحث خیلی مهمیه در بحث حکام و در بحث اشخاص و افراد که ما عجله و تسرع به خرج ندیم در تکفیرشون شاید شخص عوض داره عذر به جه داره عذر به اشتباه داره مکرهه شاید هم عاجزه شاید چیزی بهش نرسیده قال رحمه الله وصلاه وصلاه الجمعه خلفه وخلف من ولاه پشت سر خودش و کسی که نائب از خودش باشه جائزه باقیه تام رکعتینی من اعداهما فهو مبتدع نماز جمعه پشت سر امام یا جانشینش یا کسی که از طرفش مسئولی که نماز بکنه دو رکعت و بس کسی بیشتر از دو رکعت خون مبتدع آثار رسول الله و سنت رسول الله تتار کل الاثار مخالب هنوز رسمه پیش شافعی ها هنوز رسمه دو رکعت جمعه که چهار رکعت میکنم جائزه باقیه تامه رکعتین من اعادهما فهو مبتدع اعداهم کنه من اعادهما کسی اعادش کرد یعنی بیاد دور رکعت نماز جمعه رو بخونه بعد بیاد نماز ظهر هم بخونه که چی به این شبهه که چی اون امام مسلمان نیست یا با شبهه کافره بیاد نمازش رو اعاده بکنه حق اگر کسی اعاده کرد بدعتی در دین آورده تارك للآثار مخالف للسنه ليس له من فضل الجمعة شيء این اصلا جمعه چیزی نداره چون اصلا نیت جمعه رو نداشته إذ لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة سنة إنك فوش سر اونها نماز بخونه وديانتش دیانتش بر أن باشه که نماز كاملة لا يكن في صدرك من ذلك شك شك هم نداشته باشه ومن خرج على امام من ائمه المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافه باي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه ماتة ميتة جاهلية بل بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيع مات فميتته ميتة جاهلية امام أمير المؤمنين هاش بیاد شخصی برای خودش بیعت بگیره خارج خروج, خروج بکنه بر علیه اون حاکم چه بر وجه غلبه باشه بخواد غلبه بکنه چه غلبه نکنه این شخص خارجیه این شخص خارجی خروج کرده و من خرج على امام من ائمه المسلمین وقد كان الناس اجتماع عليه و مردم مجتمع شدن بر اون در خلافتش مثل قضیه عبدالله بن زبیر که پیش و اقروا له بالخلافه بأي وجه كان بالرضا او بالغلبه چه با رضایت چه با غلبه یعنی اگر امامی از ائمه مسلمین به خلافت رسید با زور یا با رضایت یا مردم خودشون خواستن خلیفهش کردن یا با زور اومد غلبه کرد اگر غلبه کرد یا مردم راضی شدن وظیفه ما سمع طاعته اگر امن مستقر شد اگر امن مستقر نیست مثل الان قضیه بکر بغدادی و دولت داعش در عراق که هنوز در تنازع عن مستقر نشده حکومتی و کسی هم قبولش نداره جنگ بین مسلمان ها و هست و بین خودشون هم در جنگ و جدال بین جبهه نصره و داعش اونجا استقراری نیست اینجا اگر مستقر شد اجتماع شد وقد كان کان الناس اجتمعوا مردم همه اجتماع کردن جمع شدن مردم همه راضی شدن یا غلبه کرد مردم به کراهن هم پذیرفتن اونجا هست که اگر کسی بر علیه اونها خروج بکنه اون شخص اومده صف مسلمانان رو خراب بکنه اون شخص اومده اون افتراق بکنه در دین و اشتقاق و شق در این و شکاف در دین ایجاد بکنه و در میل مسلمان ایجاد بکنه و مخالف با آثار از رسول الله صلی الله علیه و سلم که دستور داده که از امیر از امیر مؤمنان سمع و طاعت بشه حنبل ابن اسحاق نقل میکنه در ولایت غاصق عباسی که قائل به خلق قرآن بود میگه فقهای بغداد جمع شدن نزد امام احمد فقال يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى بحث إزارة القرآن الإمام أحمد فما تريدون شيء قال قالوا أن نشاورك في أن لسنا رضا نرضى بإمرتي ولا سلطان ما راضين نسيم بخلافتش بعد الإمام أحمد فناظرهم وهم مناظرة كانت بغداد فقال لهم عليكم من نكر في قلوبكم إن بكم دار قلب خوتهم ولا تخلأ يدا من طاعة دس الساعات نكشي شو الكفر بواحد شو حتی اینجا میگفت قرآن مخلوق و نظر رحمت خلق قرآن قائل قائل به خلق قرآن کافره کن عذر به جهل اونها میداد ولا تشق عسى المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم انظروا في عاقبة امركم واسمعوا نگاه عاقبة کار خودمون سوریه رو نگاه بکنید چی شد چی شد چقدر آواره شدن 20 میلیون آواره شدن زن و بچه کشته شد از خواهران خودمون برادران خودمون چی شد این کاش نمیکردن الان که شده بله نصرت نصرت مؤمنین واجبه با مال با جان واجبه ولی که در حد استطاعت و همچنین ابو الحارث الصائغ نقل میکنه از ابو عبدالله احمد بن حنبل در قضیه که در بغداد پیش اومده بود کسانی قصد خروج کردن امام احمد در نصیحت اونها گفت سبحان الله الدماء الدماء سبحان الله الدماء الدماء بر حذر باشید از خون خون ریزی الدماء چون رسول الله صلی الله علیه و نگاه به کعبه میکنه میگه شرف مؤمن و خون مؤمن از تو بالاتر یک کعبه نگاه به کعبه میکنه خون خون یک مؤمن خیلی پیش خداوند عزیزه رسول الله حتی نگاه به کعبه میکنه ولی سبحان الله اونقدر که اونها راحت سر مؤمن رو میزنن فکر نکنم گوسفندی رو به راحتی سر بزنن چاقو رو میذارن اره میذارن اره برقی رو میذارن سبحان الله همونطور که رسول در بس خوارج میگه رحمت از قلب اونها برداشته شده جسمان جسمان انس ولی قلبی از قلب وحشیگری و وحشیگری وحشی، وحشیگرایان های وحشی هیچ رحمتی در قلبشون نیست طرف اومده مادرش رو کشته به خاطر چی به خاطر گفته خروج نکن به خاطر این گفته نه نرو با داعش نجن مادرش رو کشته طرف و و و از این اخبار خدا ما رو ستر بکنه قال الدماء الدماء لا ارى ذلك ولا امر به نه خروج بر علیه اونها میبینم من هم دستور بهش میدم الصبر على ما نحن فيه خیر من الفتنه التي يسفك فيها الدماء صبر بر این فتنه که هستیم بهتر از خونریزی يستباح فيها الاموال مالها حلال میشن و ينتهك فيها المحارم اما علمت ما كان الناس فيه ايام الفتنه قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله قال وإن كان فإنما فتنة الخاصة فإذا وقع الصيف عمت الفتنة خودش عموما محمد كتاك میکنه میگیم خاصه میگه اگر فتنه عموم في کرد راها ها خونها به راحتی ریخته الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك دينك سالم من بهتر از إن که این کار بکنیم ينكر الخروج عن الائمه وقال الدماء لا ارى ذلك إن بر خروج بر حكام اون هاتشان كي هرچند فعلشون كفره قال الامام احمد رحمه الله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس به هیچ کس خروج بر سلطان بکنه سلطان مسلمان خروج بر عليهم بکنه فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق اون شخص اگه این کارو مبتدع بحث خوارج كفارا يوم مبتدع اختلاف بين ائمه هذا بعضی تکفیر میکنن میگن یمرقون من الدین از دین خارج میشن تکفیرشون میکنن و بعد دیگر جمهور ائمه و خصوصا امام احمد قائل به اینه که خارجی مبتدعه کافر نیست کسی که خروج بر علیه امام بکنه و بیا تجویز بکنه خروج بر ولات امر قال الامام احمد رحمه الله وقتال اللصوص والخوارج جائز اذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله ان يقاتل عن نفسه وماله یک مسئله خارج از اون بحثی که به حاکم برمیگشت شخصی اومد بهت حمله ور شد میخواد تو رو بکشه میخواد مال تو برداره درست از خود دفاع بکنی شاید اون شخص کشته بشه اون دشمنت اون دوز کشته بشه درست از خود دفاع بکنی میگه بله دیگه اینجا دیگه نیاز نیست که شما برید مأمور رو صدا بزنید یا برید به والی پناه ببرید میتونید از خودتون دفاع بکنید میخواد دوست باشه میخواد خارجی باشه تو رو بکشه اومده بهت حمله ور کرد حمله ور شده چون دفاع از نفسه من قتل دون ماله و عرضه و نفسی فهو شهید کسی دفاع از ناموسش مالش دفاع از نفس خودش کشته شد شهیده و یدفع عنها بكل ما يقدر هر صورتی که توانش برسه از دفاع میکنه و ليس له اذا فارقوه او تركوه ان يطلبهم اگر او را رها کردن دیگه لازم نیست که بره به پشت اونها و بره اونها رو بکشه رها رهاشون بکنه اگر او را رها کردن ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين يعني تيجيري ونمدنام بپشت اونها رفتن توبیخ اونها مبارزه با اونها اگر تو رو رها کردن رها کن این کار ولی امر مسلمانانه انما له ان يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وظیفه‌ش که از خودش دفاع بکنه و ینوی به جهده ان لا يقتل احدا و نیتت این باشه هدفش این باشه که کسی را نکشه حتی اگر خارجی باشه دوز باشه فان مات على يده اگر کشته شد فی دفعه عن نفسه في المعركه فابعد الله المقتول اگر کشته شد اون, اون مقتول به خاطر اون گناه کبیره که مرتکب شده اون شخص خداوند او را رحمت خودش دور بکنه و ان قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه و ماله رجوت الله در این حالی که دزدا بهش هجوم کردن خودش کشته شد ما آرزو داریم که جز شهدا حساب بیاد کما جاء فی الاحادیث و جمیع الآثار فی هذا انما امر بقتاله قتاله دستور داده شده به قتالش و هم در فضیلتش اومده اگر کشته بشه شهیده ولم یؤمر بقتله ولا اتباعه دستور به قتل داده نشده که باید دوز را بکشه ولی که اگر کشته شد در دفاع از نفس خودش مشکلی نیست بل و لازم هم نیست که بره به پشت اونها بتازه ولا يجيز ولا يجيز عليه ان صرع او كان جريحا يعني جای شمرده نمیشه براش اگر مجروح بود یا اگر یک جای افتاد مجروح بود افتاده بود که ما بیم ازش انتقام بگیریم و او را بکشیم بگیم نه این خارجیه یا این دزده نه اگر ما را رها کرد رهاش میکنیم و این اخذه اسیرا فلیس له ان یقتله اگر اسیرش کرد دستبندی به دستش زد حق نداره که او را بکشه ولا یقیم علیه الحد حد خارجی هم نمیتونه برش اجرا بکنه این کار کاریه. ولاة أمور مت... ولكن يرفع أمره إلى من والله الله فيحكم فيحكم فيه بل في أمير أمير حاكمة قاضية بخواد حكم برقم بكنا قال رحمه الله ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمل بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو, ونرجو له الرحمة ونرجو رحمة الله اهل قبله کسانی که مسلمانن اهل قبله حکم به جهنمی بودنشون یا بهشتی بودنشون نمیدیم اون شخصی که سالشه از خدا میخواهیم و آرزو داریم که جز بهشتیان باشه میترسیم از جهنمیان باشه ما نمیدونیم بهشتی جهنمیه خدا از قلبش آگاهه ما وظیفمونه که به ظاهر حکم بکنیم علی الله السرار علینا الظاهر و علی الله السرار ظاهره ما بر ظاهره رسول الله صلی الله علیه و بر ظاهر منافقین حکم کرد اونها را سر نمیزد هرچند که خیلی هاشون میدونست که نفاقشون نفاق اعتقادیه ولی که بر ظاهر تو وظیفه ای ما هست که بر ظاهر حب بکنیم قلبشون دیگه دست خداست شخصی که در ظاهر صالحه ما حب صالح بودنشو میدیم و میترسیم که شاید گناهی داشته باشه بین خودش و خدا خدا توبیخش بکنه و شخصی که گناهکاره میترسیم از اینکه جهنمی بشه و شاید هم خداوند او را ببخشه و از خداوند میخوام که در رحمتش او را مشمول بکنه نکنید بحث صفای قلبه شخص گناهکاره نه تصب الاموات کسی میمیره آرزوی جهنم آرزوی مرد رو براش نکنید این از صفات مؤمن نیست دعای خیر رو نیکی بکنید دعای صلاح بکنید دعای صلاح بکنید خدا صلاحش رو بکنه خدا اینی که بهشون بده دیگه اگر مرد دیگه نگید این ملعون این کافر این زندیر این فلان اگر زندیق کافر مسئله دیگه است ولی اگر مؤمنی بود هر گناهکار شاید دوست بوده خدا او را ببخشه خدا او رحمت بکنه این وظیفه ما هست سلیم ساده باشیم اهل شکل و کینه و کینه توزی و بغض نباشیم در رحمت خدا باشید شاید خداوند گناه اون دوز را بخشید شاید گناهانش را بخشید شاید ازش پذیرفت قال رحمه الله ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات بل خدبان تبوابه خدبان تبوابه میبخشه اگر بنده ای بین خودش و خدا گناهی انجام داد توبه کرد اصرار نکرد بر گناهش اون توبهش که یبدل الله سیئاتهم حسنات نه اینکه خداوند میبخشه بلکه در مقابل بدیهاش خداوند چی از در رحمت خودش حسنات براش قرار میده توبه توبه از هر کسی پذیرفته میشه اینجا امام احمد بعد از اینکه اون شبهات رو مطرح کرد رفت به اصحاب شهوات اسباب شهوتی زنایی دزدی مال کسی اگر حقوق مردم بهش بر بگردون توبه نصوف کن باید حق مردم رو بهشون بر بگردونی غیبتی کردی باید حلالی بتربی چون حق ناس بخشیده نمیشه اگر حق خدا هست بین خودت خدا توبه کن توبه نصوف کن خدا من یک بلا توبه عن عباده خدا من توبه را از بندگانش میبخشه قال رحمه الله ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته کسی الزنا کرد وماذا اعتراف کرد حد بلا شجرة شد مثل أم غامدية اعتراف کرد زنا کردم حد بلا شجرة شد قناش بخشیده شد یا نشد پس اونجا گفت لا عزیزان حين یزیم هو مؤمن نفی إيمان هذا شده اینجا داریم اثبات ایمان براش میکنیم گناه داره کفاره میشه در مقابل مسلمان دفت میشه نماز هم برش خونده میشه چطور ما میگیم این نصوص دلالت بر این میده که اونجا نفی اصل ایمان نیست نفی چیه نفی کماله چون حد برش گذاشته درباره قامدی چی گفت توبه ای کرد که چی که اگر بر کل اهل مدینه توضیح بشه پخش بشه گناهان همه بخشیده میشه این توبهش نصوح بود توبهش نصوح بود بله حد وقتی که اجرا میشه بر یک شخصی که قاتله چه زناکاره اون حد کفاره گناهشه گناهشه یا کفرشه گناهشه قاتل وقتی کسی رو میکشه قصاص ما کفاره گناهشه یا کفاره کفرشه کفاره گناهشه کفاره هیچ وقت کفر اکبر کفاره داره کفر اکبر کفاره شرک اکبر کفاره داره کفاره نداره فقط توبه نصوح داره ولی اینجا حد در مقابل چیه حد در مقابل گناه اکبره چی میخواد قتل باشه چی میخواد زنا باشه من اصاب ذنبا فاقیم علیه حد حد در مقابل چی اجرا میشه در مقابل گناه ذلك الذنب فهو كفارته قال رحمه الله ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بله گناهکار ان الله لا يغفر ان به و ما دون ذلك لمن يشاء خداوند شرکت بر رو نمیبخشه اگر هر چقدر حسنات داشته باشه چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند در دنیا پاداش اعمال نیکشون رو میده بعضا میگن یعنی نیوتن و نمیدونم انیشتین و کسانی که این چراغ و لامپ و برق و الکتریسیته این همه حسنات ما این زیر چراغش نشستیم این همه حسنات دارن این مسلمان از خیرشون بهره من میشن یعنی اینها هیچ روز قیامت هیچ پاداشی ندارن نه هیچ پاداشی ندارن اونها در دنیا خدا پاداششون داده دیگه در آخرت خداوند چی میگه اعمال درباره اعمالش چی میگه میگه هباء منثورا پوش اعمالشون هیچی نیست اعمالشون هیچی نیست اعمالشون مردوده. من عمل عملا اشرك معي غیری ترکته و شرکه خودش و شرکش خدا رها میکنه اون شخص مشرک خدا دیگه رهاش میکنه دیگه اصلا هیچ وقت وارد بهشت خداوند نمیشه و بهشت خدا برای حرام کسی دچار شرک اکبر بشه و کفر اکبر بشه ان الله لا يغفر ان يشرك به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء دون ذلك یعنی چی شرک اکبر شرک اکبر شرک اصغر شرک اصغر یعنی ما شرک اکبر داریم اصغر داریم همونطور که کفر اکبر داریم از اصغر داریم شرک اصغر رو خداوند برای کسی که بخواد میبخشه دست بنده میخواد زنا باشه میخواد دزدی باشه غیبت باشه دروغ باشه خداوند هرچند که وعید دربارش اومده که خداوند عذابش میده ولی که شاید خداوند او را ببخشه و من لقیه من کافر عذبه ولم یغفر له و من انه من یشرک بالله انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه و مأواه نار وما للظالمين للظالمین انصار هیچ کسی نمیتونه سازشون بده دیگه خلاص حرام بر اونها بهشت خدا حرام مطلق هیچ وقت بوی بهش نمیچشن و من لقیه من کافر عذبه ولم یغفر له هیچ وقت من به ابو جهل نجات نمیده و ابو لهب هم و نعم به فرعون و نعم به و الرجم حق على من زنا وقد احسن اذا اعترف او قامت عليه بینه رجم سنگسار حق یا اعتراف بکنه یا چهار تا شاهد بیان گواه بدن بینه داشته باشن در غیر این صورت اگر سه نفر بیان گواه بدن درسته قبول میشه نه قرائن دلالت میده فلان دختر با فلان پسر رفته بیرون یا فلان پسر با فلان چیزه قرائن دلالت میده میشه حکم داد میشه گفت نه قذفه باید شلاق بخوره حتی اگر سه نفر باشن و ببینن خدا شرط سختی گذاشته چرا چون در توبهش بازه چون خدا غفاره رحیمه بله بله خدا میخواد بنده رو ستر بکنه و قد رجم رسول الله صلی الله علیه و سلم چون بعضی رجم انکار میکنن مثل معتزله رجم کار میکنن اینجا در کتاب بحث اعتقادی اصول سنت بحث رجم آورد بعد از ائمه مسح جوربه نمیارن میدونی چرا چون امامیه مسح روی جوراب برای مسافر برای مقیم یک شبانه روز رو قبول ندارن مسح روی جوراب مسح روی خف در کتاب اعتقادی میارن اینجا هم همینطور امام احمد بن حنبل رحمه الله رجم را در کتاب اعتقادی میاره چون معتدله قبولش ندارن رجم چون میگن در قرآن ثابت نشده و حدیث روش متواتر نیست بله نه حتی با فیلم فیلم مدرک نیست باید چهار تا گواه شاهد ببینن واجش رو خودشون و نه هم آزمایش های ژنتیکی دیگه لون مسئله دیگه شیخ در, در فروع دیگه وارد نشید میگه وقد رج وقد رجمت الائمه الراشدون خلفاء الراشدون هم رج کردن یعنی این نیست که فقط رسول انجام داده تواتر اجماع عمل هم روش است وقد ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه بحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه له قلبه لهم سليما انتقاص بکنه وای به حال کسی که بخواد خلاف امر رسول فلیحذر الذين يخالفون عن امره بر حذر باشن اونهایی که مخالفت امر رسول الله میگه لا تصبوا سب اصحابم نکنید به خودش جرأت و جسارت و گستاخی و بیادبی بده در مقابل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و بخواد از اونها به بدی یاد بکنه هر باشه به هر کدوم از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین بکنه انتقاص بکنه چه ابو سفیان چه معاویه چه از اون بر بکر صدیق و عمر بن خطاب صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم حب اونها بر ما واجبه و بغض کسانی که بغض اونها رو دارن کسی که انتقاص بکنه یا اونها را بغض داشته باشه به خاطر گناهی که ازشون سر اشتباهی که ازشون سر زده باشه به خاطر که ازشون سر زده بیاد بدیهاشون رو برامون یاد بکنه بیاد بگه معاویه اینطوری کرد ابو سفیان اینطوری کرد فلانی اینطوری کرد بیاد از بدیهاش که عایشه اینطوری کرد بیاد از اونها انتقاص بکنه بیاد عیب و نقص ازشون در بیاره کان مبتدعا اون شخص مبتدعه ضال، منحرفه چون خلاف امر رسول الله داره عمل میکنه رسول الله میگه سب نکنید داره سب به اونها میکنه داره بدگویی اونها میکنه رسول الله میگه بدگویی اصحابم نکنید کسی به بدی از آنها یاد بکنه بدگویی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم این شخص مبتدعه چرا؟ به خاطر خلاف اصلی از اصول سنت لا تصبو اصحابی حتی یترحم علیهم جمیعا تا اینکه اعلان ترحم بر همه اونها بکنه توبه بکنه از اون گناهش از اون قلم مطبومش از اون سخن زهراگینش آلودش از اون سخن پستش باید توبه بکنه و رجوع بکنه و اعلان بکنه که من توبه نصوح میکنم از اون حرفی که از من صادر شده و یکون قلبه لهم سلیما و قلبش در مقابل تمامی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم سالم باشه قال والنفاق هو الكفر ان يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الاسلام في العلانيه مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما گفتیم شرک اكبر اصغره كفر اكبر اصغره نفاق هم همینطور اکبر و اصغره نور اولی نفاق اعتقادی اکبره در ظاهرش مسلمان نماز میخونه و در قام لصلات قام کسالا ظاهرش مسلمانه ولی دلش با نماز نیست و در باطن خوف و شرک داره میگه چه مشکلی داره که انسان بره زبشه به قبر بکنه از نظرش مشکلی نیست زبشه به قبری بشه از نظر مشکلی نیست قبری پرستیده بشه از نظرش مسلمان و یهود و نصارا با هم یکی هن. همه دین ها با هم یکی هن. چه, چه مشکلی داره از کجا معلوم شاید یهود هم مسلمان باشن شاید نصارا اینا بهتر از ما باشن اونا بهشتی باشن ما جهنمی باشیم این نفاقشه نفاق اعتقادیه ظاهر میگه من مسلمانم ولی در باطن شک در ایمان خودش داره شاید کسی دیگه بر باشه این یعنی خودش ایمانش قطعی نیست قطعیت رو ایمانش نداره شک و تردید داره مثل منافقین این نفاقه و نفاق دیگه داره عملی میگه و قوله صلی الله علیه سلم ثلاث من کن فيه فهو منافق هذا على التغلیل نرویها یعنی بر ظاهرش نیست نفاق عملیه از باب تغلیظ اینجوری یاد میکنیم سه چیز نفاقه سه چیز اذا حدث كذب اذا وعد اخلف اذا اتمن خان دروغ بگه نفاق اینه که شخص خیانت بکنه شخص در خصومت اذا خاصم فجر فجور بکنه دروغ بگه شخص نمیدونم اون صفات نفاقی که اومده در بعد روایت اربع اربع من کن فی کسی که چهار خصلت درش باشه خصلت از خصلتان اینها همه چیه اسباب تغییزه کما جاءت نرویها کما جاءت ولا نفسرها به مردم عوام تفسیرش نمیکنیم بله بین ما طلاب علم میگیم این نفاق عملیه ولی برای عوام نمیگیم همینطور اسباب تغییز میگیم کسی دروغ نگه تا کسی خیانت نکنه غدر نکنه تا کسی با کسی در خصومتش در خصومتش خیانت نکنه و دروغ نگه قال رحمه الله و قوله لا ترجع بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومثل ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما مثل كفر بالله تبرؤ من, من نسب وإن دقه هنا كفهاية كدر در, نصوص مدك که امام احمد میگه بحثش اینجا میگم بحث عوامي طوري که اومده تغليس باب تقلید همینطور غلظت با غلظت مردم بگید كين عمل كفر قتل كفر بگید درسته که مثل نفاق چیه نفاق عملیه و اینجا کفر عملیه کفر از بره ولیکن همونطور که رسول الله گفته القاتل مقتول فی النار قاتل مقتول در جهنم همونطور به مردم بگید تا مردم بترسن از اینکه شاید ایمان خودشونو ببازن به خاطر چی به خاطر زیر پا گذاشتن احکام الهی و حدود الهی بله ولا نفسرها یعنی تفسیرش به مردم نمیگن بحثش عوامه به مردم نگید این کفر کفر عملیه نگید کفر غره بله. به مردم نگید از باب تقلید. و غلظت و خشونت به مردم همینطور خشن بگید تون بگید به مردم بذار مردم ازش پرهیز بکنن قال رحمه الله ونحو هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها هرچند شاید تفسیرش ندونیم همونطور که وارد شده میگیم ولا نجادل فيها درست جدال نمیکنیم ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها يعني این نصوص رد نمی کنیم بلکه جمع میبندیم بین نصوص بین نصوص جمع بند نمیشه نه اینکه نصوصی گرفته بشه و نصوص دیگر رها بشه بعد دو تا مطلب دیگه مونده الله بحثمون رو ختام میدیم با این دو تا مطلب قال والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا فمن زعم أنهما لم, لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار كسي بيجي بيش جهنم مخلوق نشده خلقات نشده هنوز خلقات نشده إن شخص مكذب قرآنی که ميك میگه من جن... جنت و بهش آماده کردم من از بهش آدم روندم کسی بگه هنوز مخلوق نشده این نقض آیات قرآن و سنت رو کرده معتزله شبهی دارم میگن شما میگه نمیگی کسی فلان کار رو انجام بده یک نخلی تو بهش براش کاشته میشه کسی دوازه رکعت نماز سنت نافله کن در بهش براش ساخته میشه خب پس بهش الان نیست ساخته میشود شما میگید اعداد شده کنید خداونده بهش رو آماده کرده و در مقابل اعمالی که ما داریم انجام میدیم در اونجا برایمون حالا شاید شخصی بگه خب هنوز مشخصه شاید ما جهنمی باشیم شاید کافر از دنیا بریم نه کنید مسائل غیبیه وظیفه ما در مقابلش چیه تسلیم وظیفه ما در مقابلش تسلیمه خداوند گفته این دوازده حرکت خوندی برات خونه قصری میسازم میسازه خداوند بعدش چیه بعدش حقه و بر ما تسلیم این حقیقت ها هست خداونده و این احادیث دلالت بر این میده که بهش و جهنمی هست وجود داره اونها میگن نه بهش جهنم وجود نداره بعدا احداث میشه الان اگر باشه که عمل خدا بیهوده هست خیر عمل خدا هیچ وقت بیهوده نیست خداوند اعمالش بدون حکمت نبوده حکمتش چی؟ الله اعلم مسائل غیبیه ما چی میگیم در مقابل حکمت الهی پس همون که رسول الله صلی الله علیه اومده وارد شده میگه وارد بهش شدم قصری را دیدم همونطور که به بلال گفت و همون که به عمر بن خطاب گفت دید کوسر را دید وقتی که به آسمان هفتم رفتن کوسر را دید رود کوسر را دید که از کنار از زیر صدت المنتها درخت صدت المنتها را دید که از زیرش حوز کوسر از زیرش رود کوسر جاری میشه رسول الله وقتی که به معراج رفت جهنمیان را دیدم بهشتیان را دیدم کسی ادعا بکنه جهنم وجود نداره الان بهش وجود نداره این قرآن رو تکذیب کرده این سنت رسول الله حدیثی که وارد شده در وجود بهش و جهنم الان این شخص اونها رو تکذیب کرده قال رحمه الله ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى من مات من أهل القبلة أجل أهل قبله أهل النماز بود ولی موحد نه شرك أكبر اکبر نداشت طلب مردگان نمی کرد به مردگان کرد اگر شخص دچار شرک اکبره ما پشت سرش نماز نمیخونیم احتیاط بر دین خودمون شرک اکبر صریح کفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان کفر بواح این آشکاره اما کفری که آشکار نیست تعویل درش وارد میشه مثل بحث خلق قرآن مسئله اجتهادی بود شاید شخص تعبیری داشته باشه شاید شخص نفهمه معذور باشه اون مسئله دیگه هست کسی اهل قبله باشه موحد با توحید از دنیا بیاد از دنیا بره براش طلب استغفار میکنیم نماز جنازه هم روش میخونیم و من هم نمیکنیم کسی براش استغفار بکنه و به خاطر گناهی که مرتکب شده کسی را من نمیگه کسی خودشو کشته خودکشی کرده من نمیکنیم مردم روش نماز ما شاید خودمون نماز نخونیم ولی کسی را من نمیکنیم به خاطر گناهی که انجام داد چه میخواد گناه کبیره باشه چه میخواد چی میخواد گناه صغیره باشه این ختام این عقیده کتاب اصول سنه امام احمد بن حنبل ببخشید که دیگه آخر کتاب سری رفتیم این متن را با سرعت آخر تمام کردیم که انشاءالله خدا من فرصتی دیگه بده عمری بده در خدمت شما باشیم با فرصتی بیشتر از این ببخشید از شما پوزش میکردم از اینکه وقتتون رو امروز گرفتیم خستتون هم کردیم نه تا کلاس پشت سر هم از صبح تا الان من از ما و شماها قبول بکنه درگاه خودش صلی الله علی محمد و علی آل محمد